كلمتان حبيبتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول hvala ovaj i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika Allahom miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne ashabe i na sve one koji slijede u pravi put do sudnjega dana. Došli smo do 1277. hadisa u poglavlju o piću, prošli put smo govorili i obradili neke hadise, govorili smo o tome uglavnom gdje se smije kiseliti e, voće i koliko je li, smije stajati u i tako dalje. Govorili smo o zabrani alkohola. Sve je bilo vezano za zabranu alkohola. Večerašnji hadis je vezan za zadnji hadis koji smo pročitali jeli, prošli put, a to je objašnjenje o tome koliko dugo može stajati pokiseljeno voće. A Iša Radjela Anha rekla stavljali bismo da se poslaniku sallallahu alaihi selleme voće ukisali u mješini koju bismo na vrhu zavezivali, imala je nato otvor. To voće bismo stavljali ujutro, a pio bi ga na veći. Ili bismo ga stavljali na veći, a on bi ga pio ujutro. Mi smo već kazali kada je u pitanju kiseljenje jeli, voća, da može doći do toga da se ono pretvori u alkohol, da postane opojno, jeli, i da se ne uzima u obzir uglavnom u kojoj posudi se ono kiseli i koliko dana stoji, nego da se obzir uzima kada ovaj, dobije svojstva alkohola, odnosno kada, kada postane alkohol. To može biti jeli, za manje ili više dana sve u zavisnosti od posude ili vremenskih uvjeta u kojima se to jeli, pokiseli. I rekli smo da sve dok je slatko, znači sve dok je ta tečnost od pokiseljenog voća, dok je, ili što se zove turšija, dok je slatka, prema iđvalu, odnosno konsenzusu islamskih učenjaka, ona je dozvoljena, ali kad počne da mijenja jel, određena svojstva, kada postane malo ljuta, kada ljutne ili, ili, gorka ili kisela, tada to treba već ostaviti jer tada je počeo da, da ovaj, se pretvara u alkohol pravljenje sirčeta od alkohola, to je sljedeći hadis. Kaže, Enes radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upitan o alkoholu od bi se napravilo sirče, pa je rekao ne, to jest nemojte praviti sirče od alkohola. Ovo je jedno pitanje koje, koje vrlo često aktualno kod muslimana. Sad ovdje imamo dvije situacije da se da to